Hoy, además de las noticias semanales desde la trinchera local y global, iremos a fondo con el tema de los polizones y el trato infrahumano que se les da a estas personas en puertos españoles. En el espacio editorial, Mark Rude reflexiona sobre la urgencia de la acción ciudadana para combatir el fascismo y sus mensajes de odio e intolerancia. En la trinchera musical, Martín Solesio nos deja una entrevista con los rockeros barceloninos de Stone by Truckers. Gracias a vosotros, los apostados en el Dial 91.4 del FM. Atentos, esto es el Trete Informativo. Desacord en objeto de protesta en la vuitena convocatoria de vaga general desde la transición La situación en Siria desborda violencia y persecución contra los opositores al régimen. denuncien una salvatge deportació de ciutadans del Congo tancats als CIE. El ejército israelí vuelve a abrir fuego contra civiles en la franja de Gaza. Un grup feixista obre un local en el Clot inspirat en la ultradretana italiana Casa Pound. Es constitueix oficialment l'Assemblea Nacional Catalana al Palau Sant Jordi. Per l'investigador Salvador López Arnal, l'essència del capitalisme és antihumana i antiecològica. Vía Campesina exige major responsabilitat a los gobiernos que formen parte de la FAO. fet que és una realitat desconeguda que respecta al control migratori, que en, que en aquesta realitat doncs, s'han doncs, descobert doncs, accions com il·legals, dir-ho directament.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 El tret Noticias. Desacord en l'objecte de protesta en la vuitena convocatòria de vaga general des de la transició. UGT i Comissions Obreres aprovaren la convocatòria d'una vaga general contra la reforma laboral per al 29 de març. Els sindicats majoritaris creuen necessària aquesta vaga ja que la reforma laboral del govern del PP és molt agressiva per als drets dels treballadors. La seva intenció va encaminada que el govern obri un procés de negociació. Com afirma Ignacio Fernández Tocho, La huelga no és el fin, La huelga no es un fin, la huelga es un medio para conseguir lo que hasta ahora no hemos logrado, que el Gobierno se siente a negociar. Hay alternativas. Para la seva banda, el govern Mariano Rajoy ratifica la voluntad de impulsar la seva reforma laboral, Així ho digué la ministra de Treball de l'Estat espanyol, Fátima Báñez. Las huelgas generales no crean empleo. España está en un momento de crisis económica en el que todos tenemos que estar a, altura, a la altura de nuestro compromiso y para el Gobierno eh, es el seguir haciendo reformas para sacar cuanto antes a España de la crisis. En la mateixa tònica, el govern català de Convergència tampoc veu amb bons ulls la vaga. En plena recessió econòmica com estem, que just en aquest moment es faci una convocatòria de vaga general, que vol dir perdre hores de feina, que vol dir un senyal de que en el fons doncs, eh, no estem també per intentar doncs, reflotar l'economia, etc etc. crec que això en aquell moment no és un bon senyal. No discuteixo el dret, fins i tot l'entenc, per part dels sindicats, però eh, voldria fer aquesta reflexió i aquest advertiment, que em sembla que això es fa d'estemps. Em sembla que no és el moment ara doncs, de fer convocatòries de vaga general. Els sindicats CNT i CGT han decidit presentar la seva pròpia convocatòria de vaga per al mateix dia. Segons els respectius manifestos, l'objectiu no és negociar la reforma laboral sinó derogar-la, juntament amb la resta de mesures econòmiques i antisocials que agradeixen directament la classe treballadora, CGT i CNT refusen frontalment el model sindical burocràtic de comissions i UGT volen convertir el descrèdit envers el sindicalisme majoritari en un factor de mobilització per aconseguir una altra forma de fer sindicalisme des de l'acció directa, l'autonomia i el suport mutu. Amb informació de Jordi Susac. La situació a Síria es desborda per moments. La revolta popular que va començar el març del 2011 ha tingut una resposta brutal i desmesurada per part del règim, que ha reaccionat des del principi com si es tractés d'una guerra encoberta. Segons el Centre de Documentació de Violacions de Drets Humans a Síria, es comptabilitza un total de més de 9.000 morts des de l'inici de la revolta, dels quals més de 7.000 eren civils i més de 20.000 detinguts. La població d'Oms, la més castigada, segons les mateixes dades, porta 5 mesos sota un aferrissat setge militar, sent víctima de múltiples càstigs col·lectius amb un total de més de 3.000 morts. En aquest context, els periodistes estrangers que la setmana passada encara es trobaven assetjats al barri de Babamr han pogut fugir gràcies a l'organització de més de 50 activistes siris que es van oferir voluntaris per ajudar-los, tot i arriscar les seves vides i les possibles represàlies als seus familiars. Segons Human Rights Watch, les forces síries han posat mines antipersones al costat de la frontera amb Líban i Turquia, on van la majoria de refugiats siris. Mines antipersones que, segons la mateixa organització, són armes militarment ineficaces, que maten i fereixen principalment a civils i que, segons Steve Goose, Cruz, director de la divisió d'armes de Human Rights Watch, no existeix cap tipus de justificació per a la utilització d'aquestes armes indiscriminades, per cap país, en cap lloc i amb cap propòsit. Amb informació de Laila Serra. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial denuncien una salvatge deportació de ciutadans del Congo tancats als CIE. El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va donar llum verd la matinada de dissabte a una deportació de 52 ciutadans del Congo, que es trobaven reclosos a diversos centres d'internament d'estrangers de l'estat espanyol. Feia tres anys que estaven tancats al CITE de Merilla i fa pocs dies van ser dispersats a diversos CIE de la península. L'estupefacció i la por es van estendre entre la comunitat davant la possibilitat de ser deportats fins a Kinshasa, a disposició de la temuda policia política de l'autòcrata Joseph Kabila. I així va ser. La nit de divendres van ser reagrupats en el CIE de Madrid i un comboi els va traslladar de matinada fins a l'aeroport de Barajas, on es va viure una desesperada batalla per la vida de 5 dels 52 congolesos i congoleses que finalment, per la força i amb nombroses ferides, van ser posats a l'avió que els va portar a més de 9.000 quilòmetres fins a la presó de Quim Masier de la Gom, a tocar del Palau Presidencial del govern de Kinshasa. 12 de les persones deportades pateixen malalties greus, que ara molt probablement quedaran sense cap mena de tractament. En aquests moments, al CITE de Melilla encara hi ha 32 ciutadanes amb nacionalitat congolesa que podrien ser també deportades en els propers dies. El col·lectiu Melilla Frontera Sur ha fet un ampli seguiment del cas, qualificant de salvatge l'actuació dels agents d'estrangeria de la policia espanyola. Alguns dels deportats van protagonitzar el documental sobre la immigració a Europa que va ser de difós. El principal protagonista de distàncies és precisament un dels cinc homes que va quedar ferit en resistir-se a pujar l'avió del Ministeri de l'Interior espanyol. Podeu consultar el documental en l'article online del setmanari La Directa. L'exèrcit israelià torna a obrir foc contra civils de la franja de Gaza. Suhair al-Qaisi, secretari general dels Comitès de Resistència Popular Palestí, va ser assassinat divendres passat en un atac aeri israelià fet que va desencadenar una espiral de violència que ha portat al llançament d'alguns coets de fabricació casolana per part de les milícies palestines. Israel, a mode de represàlia, va bombardejar la franja durant quatre dies seguits. A hores d'ara ja es comptabilitzen 25 civils palestins morts i més de 80 ferits des que van començar els bombardeig. Els coets de les milícies han causat 8 ferits i cap baixa israeliana. Tot i la treva d'alta al foc que hores abans s'havia acordat per tal d'aturar la violència a la regió, l'exèrcit israelià ha seguit bombardejant la franja. Aquest és l'atac més feroig efectuat per l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza des de l'operació Plomfos, entre el desembre del 2008 i el gener del 2009, en la que van morir, segons dades del Centre Palestí de Drets Humans, més de 1.400 palestins, dels quals més de 900 eren civils, i d'aquests gairebé 300 eren menors d'edat.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 hay que mirar un poco a la ley que, condiciona la, gestión de los polizones. Vemos que, no son leyes, sino instrucciones emitidas por el Ministerio de Interior y que no tiene valor de ley. Es decir, que son instrucciones que organizan toda la gestión de esas personas Finalment, ha sortit a la llum la ubicació del local nazifeixista que ja feia dos mesos que funcionava clandestinament al barri del Clot de Barcelona. Va ser inaugurat el 15 de gener amb la participació d'elements ultradretans com Gianluca Iannone, líder de la xarxa feixista italiana Casa Paun, i Enrique Ravello, responsable de Relacions Internacionals de Plataforma per Catalunya i exmembre del grup neonazi Sedade. Tot i que en un principi havia de rebre el nom de Centre Social Milítia, ha estat rebatejat com a Casal Tramuntana i s'ubica en un entresol a l'interior de l'illa de cases delimitada pels carrers Independència, 2 de maig, Provença i Rosselló. S'hi accedeix per un passadís protegit per una porta blindada que dona al carrer Independència número 333, al costat de l'oficina de Correus. Llogat per Rebeca Baranguer, candidata de plataforma per l'Hospitalet, el local serveix com a punt de trobada i reclutament. La presència de feixistes preocupa el veïnat i a la Fiscalia especialitzada en delictes d'odi i discriminació, doncs la implantació de locals semblants a Itàlia i al Regne Unit s'han demostrat directament relacionats amb agressions neonazi. Unitat contra el feixisme va celebrar aquest dissabte una assemblea general extraordinària per decidir de les accions que s'emprendran per fer-hi front i ha manifestat que cal actuar ràpidament i preparar una resposta unitària, àmplia i ciutadana per fer fora aquesta amenaça feixista. S'ha convocat una cassolada davant del local el 31 de març i també es realitzarà una manifestació unitària el 21 d'abril. Aquest dissabte es va constituir oficialment l'Assemblea Nacional Catalana al Palau Sant Jordi. A l'acte hi van assistir al voltant de 7.000 persones i va durar unes 5 hores. A la primera part es van presentar les esmenes dels estatuts i el full de ruta de l'Assemblea Nacional, acceptats pels 2.000 persones amb dret a vot. La segona part de l'acte va tenir un aire més reivindicatiu, amb un caire més emotiu i excitant, on es van poder llegir frases de personalitats importants del país, com Pep Guardiola, Terry Cabres, Jordi Pujol o Lluís Llach, entre altres. Muriel Casals, Josep Maria Vila de Badal i sobretot Sergi López van motivar els aplaudiments més intensos, amb discursos exacerbant els ànims dels assistents. Tenim a les nostres mans la força de decidir sobre el propi destí. No podem fer marxa enrere. Som massa a prop. Catalunya ha de ser i serà un nou estat d'Europa. L'acte va ser presentat pels actors Sergi López i Txeran amb ajudes momentànies d'altres personalitats. Van assistir també Joan Tardà, Oriol Junqueras, Josep Maria Álvarez i el doctor Brogi, entre altres. Llach i Guardiola van lamentar no haver pogut assistir a l'acte amb un missatge. La cluenda va ser a càrrec de timbalers i castellers. L'Assemblea Nacional Catalana és la continuació de l'embranzida iniciada arran de les consultes sobiranistes per part de la societat civil que es va iniciar a Arenys de Munt el setembre de 2009 i que van acabar l'abril de 2011 amb la consulta a Barcelona. Un cop aprovats els estatuts i el full de ruta, l'objectiu més immediat és intensificar la difusió del moviment. Es faria mitjançant l'anomenada Quatre Columnes, iniciant una marxa el dia de Sant Joan i convergint a Barcelona el dia 11 de setembre. La marxa permetrà, d'una banda, estendre's i captar més massa social de tots els racons del país i, de l'altra, convèncer els avantatges d'una Catalunya independent per estendre la base social en vistes del referèndum. Amb informació de Raül Girona. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Para el investigador Salvador López Arnal, la esencia del capitalismo es antihumana y antiecológica. Investigador del Centro de Estudio de Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Salvador López Arnal se ha dedicado a estudiar la relación entre la ciencia y los movimientos sociales contemporáneos. Una de las preocupaciones sociales que han surgido de esta relación es el debate antinuclear. Sin embargo, también han surgido otras problemáticas importantes, como el cambio climático, la relación entre la especie humana y la naturaleza y, desde su punto de vista, una conciencia crítica de que el capitalismo es antihumano y antiecológico. Desde luego no es solamente la cuestión nuclear, hay muchos otros temas que nos interesan a todos, el cambio climático, la imposibilidad de seguir viviendo como estamos viviendo, la necesidad de relanzar o de reconsiderar la relación de la especie con la naturaleza y desde mi punto de vista, pues en definitiva estamos viviendo en un sistema que es el sistema capitalista que su misma esencia es no solamente <laughs> antihumana sino antiecológica. Es imposible que el sistema funcione durante siglos. A nivel internacional, Salvador López Arnal explica que el movimiento ecologista ha obtenido importantes logros en países como Italia y Alemania. De ámbito internacional, el movimiento de ciencia crítica más importante, desde luego, es el movimiento ecologista en su vertiente antinuclear. Ese movimiento tuvo éxitos importantes en los años 70 y 80, pues no sé, paralizó que Italia fuera un movimiento, un país nuclear, también consiguió lo mismo en Austria, y en el siglo XXI, después de lo que sin duda es el desastre, la hecatombe nuclear de, de Fukushima, eh, un accidente nuclear que es mucho más que un accidente y que desde mi punto de vista ha herido de muerte la industria nuclear, más allá de lo que puedan decir sus eh, publicistas, ha generado de nuevo un movimiento muy importante, sobre todo en algunos países, en Italia se ganó un, referéndum en contra de la nuclearización de Italia y sobre todo en el caso de Alemania, Alemania ha conseguido algo que parecía imposible, pues que la tercera potencia, la cuarta potencia económica del mundo, la primera potencia económica europea, pues abandone la, la era nuclear. Vía Campesina exige mayor responsabilidad a los gobiernos que forman parte de la FAO. En el marco de la reunión celebrada el pasado 7 de marzo entre representantes de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el movimiento internacional La Vía Campesina emitió un comunicado exigiendo mayor responsabilidad política para el acceso a la tierra y la alimentación. Durante su reunión, la FAO concluyó un proyecto de directrices mundiales para la tenencia de la tierra y los derechos de acceso a los recursos alimenticios, pesqueros y forestales, la Vía Campesina señala que durante los meses de negociación de dicho proyecto, líderes sociales de varios lugares del mundo fueron asesinados o perseguidos por su defensa de la tierra. Asimismo, lamentó que muchos gobiernos, miembros de la FAO, no cumplen con los compromisos que asumen en foros internacionales y en su lugar imponen proyectos agroindustriales sin consultar a los campesinos. La Vía Campesina exige que se respete el acceso a la tierra y señala que no cesará su compromiso y trabajo en la lucha de los pequeños campesinos, los pueblos indígenas y las comunidades sin tierra.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 y un hombre denuncia a las autoridades francesas que en alta mar él ha sido testigo de lo siguiente, que sus ocho compañeros de travesía, uno, tras otro, se les había... Eh, bueno, se les había matado y se les había arrojado por la borda. Aquesta setmana, a la Fons, ens submergim en les dures condicions humanes que s'ofereixen els polissons que arriben als ports de l'Estat. SOS Racisme i la xarxa Migre Europe han presentat un informe sobre l'arribada de polissons immigrants als ports de l'estat espanyol. El tracte que reben els polissons interceptats a vaixells de la Marina Mercant i els ports marítims s'extreu a partir d'observacions i entrevistes a una vintena de ciutats portuàries de tota Europa, entre elles Barcelona. El règim aplicat a aquests passatgers és discret, opac i poc respectuós amb els drets humans, segons José Peñín, portaveu de Sos Racisme, que també qualifica de racisme d'estat l'actuació del govern espanyol. El fet que és una realitat desconeguda que respecta al control migratori que en, que en aquesta realitat s'han doncs, descobert doncs, accions com il·legals, dir-ho directament, no és sinó una, una mostra més de, de l'opacitat i dels pactes de silenci que hi ha moltes vegades darrere de la política d'estrangeria, que és una vulneració de, de drets humans que es fa cap, a, cap als polissons, cap a aquestes persones que intenten migrar dels seus països d'origen cap a Europa o cap a altres intents del, del món si més no és una mostra més del, del racisme d'estat el racisme d'estat que amaga i que, i que viola els drets d'aquestes persones i que amaga aquesta informació a la resta de la, de la ciutadania o si més no la fa molt de molt difícil accés. Aquesta opacitat es deu en gran part a que no existeix una llei que reguli la gestió dels polissons a l'arribada a ports europeus, com explica Julia Burtin, redactora de l'informe. Hay que mirar un poco a la ley que que condiciona la, gestión de los polizones, vemos que, que, no son leyes, sino instrucciones emitidas por el Ministerio de Interior y que no tiene valor de ley. Es decir, que son instrucciones que organizan toda la gestión de esas personas y de una manera extralegal porque no permiten el acceso al buque y el acceso a la persona, al polizón, de un, un letrado. Y esta condición, bueno, no se encuentra en, en las instrucciones porque prevén únicamente la actuación de dos agentes de policía que suben al barco. La aplicación de nuevos planes de seguridad cada cop más represivos y sofisticados se traduce a la práctica en una transferencia de la de los estats a empresas privadas en la gestión de los polissons, como explica José Peñil. Externalización, ese traspaso de responsabilidades que se está haciendo de, los organismos y de los gobiernos hacia empresas eh, privadas. Y, nos escandaliza y además lo denunciamos porque es ilegal. O sea, quien tiene la responsabilidad de esa persona, desde el del control, de la repatriación, de la, de la custodia, ha de ser el, Estado, han de ser los, los gobiernos y nunca se puede traspasar esa responsabilidad a empresas privadas. Els polissons no només sofreixen la falta de regulació i invisibilitat per part dels governs europeus, sinó que també s'enfronten a nombrosos perills i dificultats durant la travesia. Segons Javier Galparsoro, advocat expert en dret d'asil i estrangeria, el viatge dels polissons és dels més perillosos, ja que fins i tot s'arriben a jugar la vida per poder arribar al continent europeu. Que és la travessia més peligrosa de largo. Porque, a diferencia, por ejemplo, del pasajero de un cayuco, el pasajero del cayuco primero va a ras de agua. Segundo, es un viaje de ida, tiene muy claro desde dónde sale, que se dirige a un puerto. El polizón es un viaje que no se sabe si es de ida o es un viaje circular. No va a ras de agua, va oculto. Y si no va oculto, que a veces pasa durante la travesía, en el momento en que entra en puerto se le oculta. También explica que en algunos casos pueden fins ser asesinados durante la travesía, ya que, para algunos patrones de vaixells, suposa un problema serio la gestión de un polizón a bord, degut a la falta de regulación. Los polizones pueden ser muertos, pueden ser asesinados. Hay un caso histórico en la navegación internacional, el caso Matt Ruby, un barco que llega al puerto francés y un hombre se escapa y denuncia a las autoridades francesas que en alta mar él ha sido testigo de lo siguiente, que sus ocho compañeros de travesía, el barco venía desde Ghana, habían sido subidos a bordo y uno, uno tras otro, bueno, se les había matado y se les había arrojado por la borda. El noveno Afortunadamente para la historia, el que sobrevive para contarlo cuenta cómo había sido toda esa peripecia. Per a més informació es pot trobar l'informe complet sobre polissons a la web de SOS Racisme, www.sosracisme.org, amb informació de Pau Fabregat.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 El tret editorial l'amenaça feixista es torna a estendre per Europa. La crisi econòmica dona als hereus de Hitler una nova oportunitat per explotar la ignorància, les frustracions i els prejudicis. Uniformats prenen el poder a Hongria, els neonazis assassinen a Alemanya i França esdevé la referència del racisme d'estat. No està la cosa per fer-hi broma. L'experiència històrica, i més a casa nostra, demostra sobradament quines són les ineludibles conseqüències del feixisme. Per la memòria dels nostres avis, i pel futur dels nostres fills, tenim l'imperatiu moral d'erradicar el germen feixista de la nostra societat. No oblidem, però, que l'arma més poderosa contra el feixisme és la cultura. Si el racisme es cura viatjant, el feixisme es cura llegint. Però no tolerarem ni una sola agressió més als drets inalienables dels nostres veïns nouvinguts. És hora de passar a l'acció. Ahir, avui i demà, la consigna és clara. No passaran. El tret informatiu, aquestes són les recomanacions del tret informatiu. La propera setmana no us podeu perdre. Dimarts, 20 de març, a les 19.45. A la Noteca Italiana, Roger de Flors 135, projecció del documental d'Andonella Marena, Nota, Vindiani Di Valle, sobre la lluita de la Vall de Susa, en italià, subtitulat en castellà. Divendres 23 de març, de 20 a 1 de la matinada. A Cotxeres de Sants, carrer de Sants 79, concert dels cicles d'expressió directa, Sants Lliure i Tropical, amb un gran cartell, Blood Diamonds, La Hojarera, The Neighbor Selectors. Dissabte 24 de març, al Col·legi d'Advocats, carrer de Mallorca, 283. Jornades per la prevenció i denúncia de la tortura en els processos migratoris. Més informació a prevenciontortura.org. A les 5 de la tarda, plaça Universitat, manifestació Sobren les raons. Tanquem els centres d'internament d'estrangers. Més informació a tanquemelsdies.blogspot.com El tret informatiu. Música des de la trinxera. Stone by Truckers son una banda barcelonesa compuesta por Germán, Yadri y Judy tocando las guitarras, Tony en la batería y Elisa en el vocal. Ellos ofrecen un rock and roll explosivo mezclado con el hard rock clásico de los 70s, con la agresividad y la rapidez del punk rock, influenciados por bandas como Motorhead, Turbo Negro, Nashville Pussy, Helicopters, Hanoi Rocks, entre otros. Desde su formación en el año 2008, Stone by Truckers ha defendido esta propuesta con un directo muy enérgico, letras directas y un sonido contundente y cargado de personalidad, que les diferencia claramente de otras bandas similares y les ha consagrado en la escena catalana. Tras varios cambios de formación y con la entrada de Lisa C. Martin, a mediados del 2011 la banda graba un demo de dos canciones llamada Get Stone que les sirve para presentar de manera oficial a la nueva cantante. Esta es, pues, la entrevista con Stone by Truckers por nuestro compañero Martín Solesio. Vas a tocar a, una sala y te dicen que tienes que pagar el alquiler de la sala, que son X. ¿X cuánto puede ser? 200 euros fácil. Mínimo 200 euros. Y, y, claro, eh, tú no puedes, es lo que tú dices, 200 euros, primero tienes que ponerlos tú. Lo suyo es que los músicos podamos expresarnos libremente y que nos den un espacio nosotros te llevamos gente, nosotros tal, pero toca gratis y bueno, aunque tengamos que llevar nosotros nuestro equipo y todo eso, tampoco pedimos lujos, ¿no? Tendría que haber más sitios así como este, como el casal, que está súper bien equipado, ¿verdad? Suena súper bien. Y, y, te suenan 40 veces sí, mejor que cualquier sitio que yo se dedica a hacer conciertos. Sí, sí, sí, sí. Aquí, porque aquí lo que importa es el, arte o los eventos sociales. En, en cualquier sitio, sala, discoteca, lo que quieran es el dinero yo creo que hay que revolucionarse, pero bien, ¿eh? O sea, te lo digo en serio, voy a hablar en plan tal, pero yo creo que la gente tendríamos que tener conciencia de lo que nos están haciendo y, tocar tomar la calle y, no soltarla, o sea, te lo digo así, porque esto ya es, una, es otra estafa, como te estoy diciendo yo. Nos están estafando, nos están quitando el dinero, nos están haciendo recortes, ahora quieren privatizarlo todo, es que si, si me meto en esto ya a, base de miedo, de decirte que las cosas van a ir a peor, van a ir a peor y te las están robando igual. Pero me da igual que me digas que van a ir a peor, si es que ya me estás jodiendo tú. Me da igual que me vaya peor de una manera o de otra. Hola, somos Stone by Trackers y estamos aquí, acabamos de tocar en el barrio de Prosperidad. Eh, queremos mandar un saludo a todos vosotros y bueno, si queréis un poquito de información de, nuestro grupo, escuchar nuestra música, podéis visitar nuestro Facebook, es Stone Trackers facebook.com barra standbytracker. Ahí estamos. Esta fue una edición más del Tret Informatiu. Agradecemos su atención y participación. Aquesta setmana han col·laborat al Tret Informatiu amb músiques des de la trinxera Martín Solesio, La Fons a càrrec de Pau Fabregat, amb informacions de Emanuel Díaz, Laila Serra, César Rojo, Mar Rude, Jordi Susa, Raúl Girona, Montacha y Locución Vera Giró y Felipe Rubalcaba. Les esperamos la próxima semana ya con la entrada de una primavera combativa. Para los que esperaban la primavera para hacer la revolución ya no tendrán pretexto. Para los que están en pie de resistencia continua es momento de cargar energía. Esto fue Entrete Informativo. Participa, sintoniza, dispara, dispara, dispara.